يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Idemo danas, inša Allahu ta'ala, nastavljamo dalje. Sljedeći hadis o, kojeg ćemo, o kojem ćemo govoriti jeste mudređ. Dolazi, ovo dolazi od riječi edređe. Edređe, judriđu, što znači nešto ubaciti. Edređe, judriđu, ubaciti. dok terminološki mudređi hadis kojem je njegov sened izmijenjen ili je pak u njegovom metnu, dakle tekstu, zarez stavite bez odvajanja, zarez ubačeno ono što nije od njega. Da? Znači ubačeno, bez odvajanja ubačeno ono što nije od njega. To je hadis kojem je njegov sened izmijenjen, draga braćo, ili je pak u njegovom metnu bez ubačeno nešto što nije od njega, ali ubačeno na taj način da se nije napravila razlika između teksta poslanika sallallahu alejhi ve selleme i teksta i teksta ravije. Nam, imamo dvije vrste mudređ hadisa. Imamo mudređ u senedu i mudređ u metnu. Na osnovu ove definicije koje smo spomenuli, vidimo da imamo dvije vrste mudređ hadisa. Mudređ u senedu i mudređ u metnu. Senedu, lancu i mudređ u metnu, to jest u tekstu, samom tekstu hadisa. Na. Kako i na koji način biva mudređ u senedu? Primjer, draga braćo, kada ravija citira senet, I zatim nakon toga iz određene potrebe, iz određenog razloga spomene nešto od sebe ali ne napravi razliku ne ukaže da su to njegove riječi pa neko od prisutnih pomisli da su to da je to dakle od samog hadisa da je to od samog hadisa kao na primjer ovdje nam Musanim navodi primjer priču sa Thabitom ibn Musaom poznatim Zahidom koji je puno klanjao noćni namaz Prenosi se da je Tabit ibn Musa ušao kod šerika ibn Abdullaha al-Qadija, poznat dakle Qadija, šerik. Ušao je kod njega dok je on citirao sened, dakle citirao hadis i počeo sa senedom. I govorio, pričao nam je Ameš od Sufjana, od Džabira, da je rekao, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallame. I zatim nakon toga tu zastao. Tu je zastao dok ovi ne zapišu, dakle. Na. Zatim nakon toga pogledao je Uthabita koji je tada ušao pogledao Uthabita i rekao ko puno klanja noćni namaz njegovo lice bude lijepo men kathurat salatuhu bil lejl hasuna wajhahu bin nahar ko puno klanja namaz noću njegovo lice, lice bude lijepo danju a tim je ciljao na ovo dakle zahida pobožnjaka Thabita ibn Musa Thabita ibn Musa pa je ovaj pomislio da se radi o hadisu Jer ovaj čovjek rekao, kada je citirao sened, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa i tu stao. A zatim nakon toga, dakle, bez odvajanja, bez da ukaže, jer cilje, ovo su njegove riječi, kada je vidio ovog čovjeka, njegovo, dakle, pobožnost po, po i lijepo lice, rekao je, ko puno klanja noću, njegovo lice bude lijepo danju. Pa je ovaj Zahid pomislio da je to hadis, pa je zatim nakon toga to prenosio kao kao hadis. Pa bi govorio, rekao, nakon što bi citirao, rekao bi, rekao je poslanik sallallahu alejhi alaihi wa sallame, njegov, ko klanja puno namaz noću, njegovo lice bude lijepo danje. Na. Dakle, bez da je ovaj šerik ciljao, da je to hadis poslanika, ali je rekao to nakon što je spomenuo senet i sačekao da zapišu da se prenese da, da se prenesu njegove riječi, pa je ovaj čovjek pomislio da se radi o da se radi o hadisu. imamo drugu vrstu mudređ haditha a to je rekli smo mudređ umetnu tako mudređ umetnu ovo je bilo primjer za mudređ u senedu i imamo mudređ umetnu dakle nešto što je ubačeno u sam tekst hadisa ovo je bilo dakle sened e sad imamo sam tekst hadisa da je nešto ubačeno u njemu pa imamo tako mudređ nešto što je ubačeno na samom početku hadisa I to je dosta rijetko, ali ima tih primjera. Imamo nešto što je mudre, što je ubačeno u sredini teksta i imamo nešto što je ubačeno na kraju hadisa i ovakve primjer, ovakvi primjera je najviše. I ovakvi primjera je najviše. Primjer za mudranđ na početku hadisa, za ono što ravija ubaci na početku hadisa od svog govora, a ovo se uglavnom dešava, ovo se uglavnom dešava kada ravija želi da spomene ne, ne, ne, ne, želi da nešto spomene i za taj svoj govor želi da spomene dokaz iz hadisa pa spomene dakle ono što on želi da kaže zatim hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao dokaz svom govoru ali ne napravi ne napravi ne podvoji dakle između ove dvije između ove dvije stvari kao što je primjer predaja koju bileži Khatib rahimehullahu taala od Abu Hurajra radijallahu anhu da je rekao rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme esbigul vudu potpunite abdest teško petama od vatre u ovom hadisu draga braćo ovaj ovaj prvi dio esbigul vudu u ovom hadisu ovo je mudređ ovo je tekst Ebu Hureyre riječi Ebu Hureyre radijallahu anhu a ovo nam pojašnjava opet drugi rivayet u kojem stoji da Ebu Hureyre rekao "U potpunite abdest jer je Ebu Kasim sallallahu alejhi ve selleme rekao teško petama od vatre. Dakle, ovaj drugi nam hadis nam pojašnjava da su kod ovog prvog hadisa ove riječi esbigul vudu, da to nisu riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallame, već se riječi Ebu Hureyre radijallahu anhu radijallahu anhu. Primjer za mudrađ u sredini hadisa. Dakle, za nešto što je ubačeno od govora ravije u sredini haditha. Jeste hadis Aisha radijallahu anha, koji je vama svima dobro poznat, ako i govori o početku objave gdje kaže Aisha radijallahu anhu kana nabiju sallam yatahannathu fi ghari Hira. Allahu poslanik je činio da tako sad prevedemo tahannuth u gari Hira. Pa je ovdje Zuhri rahimehullahu ta'ala rekao wa huwa at-ta'abbud. Spomenuo svoje riječi, želeći da prokomentariše šta znači ova riječ tahannuth, pa je spomenuo a to je ta'abbud, obožavanje a to je obožavanje. Da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme povlači u pećini Hira da bi obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ove riječi, uahu, nisu riječi Aisha radijallahu anha, već su to riječi Zuhrije, koji je pojasnio šta znači ova riječ, ali nije spomenuo da su to njegove riječi, nije spomenuo da su to njegove riječi, već je u kontekstu tog hadisa samo pojasnio ovu, samo pojasnio ovu riječ. Da spomenemo što ove, pa ćemo najglavnije stvari da zapišemo, inša Allahu, inša Allahu ta'ala. I primjer kada se nađe na kraju hadisa, mudređ nađe na kraju hadisa hadis od Ebu Hureyra radijallahu anhum u kojem kaže lil abdi il memluki eđran lil abdi il memluki eđran rob ima dvije nagrade والذي nefsi bijedihi tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša da nije džihada na Allahovom putu hađa i dobročinstva prema mojoj majci volio bih da umrem, a ja sam rob. Volio bih da umrem kao, kao rob. Volio bih da umrem kao rob. Dakle, ove riječi nakon ovog, nakon početka hadisa, lila abdil memluki ejran, to su riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ali ovo nakon toga, wallazi nafsi bi yadi, tako mi onoga u čoje ruci moja duša, da nije džihada na Allahovom putu, hađa i dobročinstva prema roditeljima, volio bih da umrem kao rob, ovo su riječi Ebu Hurajre radijallahu anhu. Ovo su riječi Ebu Hureyre. Na osnovu čega znamo da su ovo riječi Ebu Hureyre? Odlično. Između ostalo, to je jedan dokaz. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wa sallame, njegova majka je preselila dok je bio mali. Zatim isto tako, poslanik sallallahu alaihi wa sallame ne može da priželjkuje da bude rob. Ne može poslanik sallallahu alaihi wa sallame dakle, da priželjkuje rob. Stoga znamo da su ove riječi, وَلَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ tako mi onoga u čije moje ruci, da je to tekst Ebu Hureyre, riječi Ebu Hureyre radijallahu anhu, a ne riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer jasno ovo, braće. Ako je ovo jasno, da zapišemo najvažnije stvari. Ako nešto nije jasno, neka neko, neka, neka, neka ovaj, pita onaj komu nije jasno. Taj. Sad posebno, znači, zapisujem mudreć u senedu, pa da zapišemo da. Biva onda, kada ravija spomene sened, pa iz određene potrebe spomene svoj govor. Pa neko od prisutnih pomisli da je taj govor to gravije tekst Seneda kojeg je on spomenuo. Primjer, dakle, za ovo, da spomenemo, zapišemo primjer kojeg smo spomenuli. Sabit ibn Musa je ušao kod šerika ibn Abdullaha, koji je govorio, dvije taške, pričao nam je A'meš od Ebu Sufjana, od Džabira, da je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa je šerik zastao da bi zapisali sened. Pa kada je pogledao u sabita reče ko puno klanja noću, lice mu bude lijepo danju. Tačka. Šerik je ovim riječima ciljao sabita. A sabit je pomislio da je to tekst seneda kojeg je šerik spomenuo, da je to tekst seneda kojeg je šerik spomenuo, pa je ove riječi prenosio kao hadis. Taj. Imamo nakon toga, rekli smo, mudređ u metnu, u tekstu hadisa. To podnaslovlje, podnaslov, mudređ u metnu, u tekstu. Podbroj broj 1 može se naći na početku hadisa. Primjer, predaja koju bileži Hatib od Ebu Hureyre da je rekao, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame, u potpuni teško petama od vatre. Da, znači ovo je, ovo, ovo, uvejlu li aqabi minan nar, Ovo je tekst poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi ovdje konkretno govorimo o ovom prvom dijelu esbiqul vudu. Ovo ovdje navodimo kao primjer. Mi imamo druge hadise gdje poslanik spominje isbagul vudu, upotpunjivanje abdesta. Poznat vam je hadis da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Želite li da vas uputim na ono čime Allah subhanahu wa ta'ala uzdiže stepena i briše grije, pa je spomenuo isbagul vudu i filmekari, upotpunjavanje abdesta u teškim situacijama, u teškim trenucima, wa kathratul khuta ila al masajid i često ka mešdžidu ka džamiji wa intizaru salat ba'da salat i iščekivanje namaza nakon obavljenog namaza ali mi ovdje spominjemo kao primjer na abde o, kao primjer abde dakle kada eh, kada čovjek nije u stanju da uzme nema nađe se sad nema dole tople vode nestala vam tople vode a proučio se i kamen Dakle, uzmeš tad, malo ti je hladno, ali ti uzmeš u tim takvim trenucima, upotpuniš lijepo, uzmeš abdest i dođeš da klanjaš. Ja? Ne, ne, ne, ne, ne nećemo to svrzati. Znači, teški trenuci, momenti, znači situacija u kojoj čovjek nema izbora. Ne imaš toplo i hladno, pa ti biraš hladno. Ne, dakle, rekli smo kao na primjer, sad dođe, dole nemate tople vode, samo hladna voda, treba se klanja namaz. I ti tada uzmeš abdest i dođeš da klanjaš. Iako ti je malo teže, jel da osjećaš hladnoću, treseš se malo, ali fi se bila ima Allah u da kvabdes i dođeš da dođeš da klanjaš. Da, to normalno, normalno. normalno. Normalno. Ko sa jednim hadi, sa jednim sa jednim abdesom može čovjek da klanja koliko hoće namaza, dok god ne pokvari abdes, može da klanja koliko god hoće namaza, sve dok ne pokvari abdes. Taj. Dakle, ovdje smo naveli samo kao primjer da je u ovom hadisu ovaj prvi dio mudreć ubačen dakle od, e, u, u, e, od e, tekst ovaj su riječi po, Ebu Hureyra ne poslanika sallallahu alejhi ve selleme a nije riječ ovdje o samom značenju i vjerodostojnosti uh, ove predaje ispravnosti ove predaje koja se prenosi u drugim hadisima da je poželjno da čovjek u potpuni abdes ali ovdje u ovoj predaji ove prve riječi esbihul vudu esbihul vudu potpunite abdes u riječi Ebu Hureyre radijallahu anhu a to nam je pojasnio dakle, drugi rivajet u kojem Ebu Hureyre kaže u upotpunite abdes, e posle kaže jer je Ebul Kasim sallallahu alaihi wasallam rekao teško petama od vatre. Jer jasno. Dakle, esbihul vudu, zapišite, ovaj prvi dio hadisa, u upotpunite abdes, su riječi Ebu Hureyre radijallahu anhu, kako to pojašnjava drugi rivajet. Da upotpuniti abdest, to su riječi Ebu Hureyra, ne poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kako to pojašnjava drugi rivajet. Kako to pojašnjava drugi rivajet. Ovo je bio primjer za mudređ na početku hadisa, na početku teksta. Mudređ, pri, mudređ pod broj dva ili sljedeća srtica, mudređ u sredini teksta. Primjer tome, hadisa iše o početku objave, kojem stoji Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme zapiše ovako bi činio tahannus u pećini Hira. E sad povlaka a to je ta'abbud. E šta je sad ta'abbud? A to je ta'abbud, savit u zagradi, obožavanje. Ta'abbud, obožavanje. Nije na kraju, jer imamo hadis se nastavlja, hadis se nastavlja e, određen, od, određen broj e, noći. Lejali zati l'adad crtica, a to je ta'abud, obožavanje, ponovo dakle crtica, određen broj noći. Ja, ta, tri tačke, ne tačke, ne tri tačke, još se nastavlja hadis. Dakle, riječi, a to je ta'abud, su riječi imama Zuhrije, koji je pojasnio šta znači riječ tehannus. Da bi pojasnio ljudima šta znači riječ tehannus, je spominje ovdje Aisha radijallahu anha, on je rekao, pojasnio, a to je ta'abud. Imam Zuhri. Ja, ovo sad mudređ od nas, da bi pojasnili šta znači. Jezakallah hajt. Jeste. Evo ovo je za mudrost, samo što smo mi pojasnili da je to naš govor. Na. Dakle, riječi, a to je ta abud, božavanje, su riječi imama Zuhrije, rahimahullahu ta'ala. Ko je dakle ovo rekao, zašto, braćo? Da bi pojasnio, dakle imamo neki put neku riječ koja zahtjeva da se pojasni i onda je određen imam pojasni, dakle, svojim učenicima. I zadnja, dakle, ova tačka, zadnje trtica i povlaka, treći prim, treći ova e, vrsta mudreža, mudređ na kraju teksta. Mudređ na kraju teksta, na kraju dakle metna. Primjer tome je hadis Ebu Hureyre koji prenosi od Allahova poslanika dvije tačke. Rob ima dvije nagrade. A zarez, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Stavite zarez. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Da nije džihada na Allahovom putu zaraz hađa i dobročinstva prema mojoj majci, poželio bih da preselim kao rob. Tačka, tu završava dakle ova predaja. Nakon toga zapišite zadnji dio hadisa, znači stavite znake, tako mi onoga čije ruci moja duša, tri tačke, zadnji dio hadisa, pa spomenite dakle, koji je to zadnji dio hadisa, tako mi onoga u čije ruci moja duša i tri tačke, da ne bi spomenjali ponovo čitav ovaj rivajet, zadnji dio hadisa, tako mi onoga čuje ruci moja duša, stavite tri tačke, su riječi Ebu Hureyre, a ne poslanika sallallahu alaihi vseleme, a ne poslanika sallallahu alaihi vseleme. Spomenuli smo dakle razlog, ko će neka zapiše, može zapiše, dakle rekli smo razlog, prije svega što poslanik sallallahu alaihi vseleme nije mogu da čini dobročinstva svoje majci, jer mu je majka presedla dok je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio mali i drugi razlog a to je da je nemoguće da poslanik sallallahu alaihi wa sallam priželjuje da bude rob nemoguće da poslanik sallallahu alaihi wa sallam priželjuje da bude da bude da dakle rob ima nešto na pita kako je nešto eventualno nejasno iz ovoga daj Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjavuka i dunjavučkih iskušenja molim da uzvišu subhanahu wa ta'ala da nas sačuva toga da se dunjavuka javnost nastavio našim srcima, molim ga uzvišen subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولعلني يا إخوتي اكسى ثياب الخالدين يا من إلى خلد مضى وشرى الكرامة بالجهاد